Hebreërs hoofstuk 12. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins en hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë wat so vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. Julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, Moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie. Want die Here tug hom wat hy liefhet. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? As julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. Verder, ons het ons aardse vaders gehaat wat ons getug het en ons het vir hulle eerbied gehad, sal ons ons nie nog des te meer aan die hemelse Vader onderwerp en lewe nie? Ons Vader het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getuig, maar hy tuig ons tot ons beswil sodat ons in sy heiligheid mag deel. Wanneer ons getuig word, lyk die tuig op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewe dit egter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Versterk daarom die slap hande en die lam knie en loop die reguit pad. Dan sal wat lam is, nie uit lid raak nie, maar gesond word. Beëiwer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitsprei, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Sorg ook dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie, soos Esau wat vir een maaltyd sy eersgeboortereg verkoop het. Julle weet dat hy verwerp is toe hy daarna die seën wou verkry. Daar was vir hom geen moontlikheid om die saak reg te stel nie, al het hy met trane daarna gesoek. Julle het immers nie gekom by 'n tasbare berg met brandende vuur, donderwolke, duisternis, stormwind, trompetgeskal en geklank van woorde nie. Hulle wat dit gehoor het, het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie. Die bevel dat selfs 'n dier wat aan die berg raak met klippe doodgegooi moet word, was vir hulle ondraaglik. So angswekkend was die verskynsel dat Moses uitgeroep het: "Ek sidder van angs." Maar hulle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God. Dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele by die feestelike samekoms die vergadering van die eersgeborenes wie se name in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God wat regter oor almal is en by die geeste van die wat vrygespreek en wat nou volmaak is by Jesus, die middelaar van die nuwe verbond en by die besprinkelingsbloed wat van iets beters getuig as die bloed van Abel. Pas op, moet hom wat met julle praat nie afwys nie. Hulle wat hom afgewys het toe hy sy goddelike woord op aarde laat hoor het, het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom wanneer ons nie agslaan op hom wat van die hemel af met ons praat nie. Destyds het sy stem die aarde laat wankel, maar nou het hy aangekondig: Nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel. Die woorde nog eenmaal laat duidelik blyk dat die geskaapte dinge wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word sodat die onwankelbare dinge kan bly. Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos hy dit wil, want ons God is 'n verterende vuur.